بسم الله الرحمن الرحیم پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند علیک به تلاوت القرآن علی کل حال علیک به تلاوت القرآن علی کل حال علیک به تلاوت القرآن کل حال بر تو باد به تلاوت قرآن همیشه بر تو باد به تلاوت قرآن همیشه